50 skirsnis. 13 amžiaus pabaigos 14 amžiaus karams ištuštinus tiek Lietuvos, tiek Vokiečių ordino valdų pasienį, vietiniai gyventojai čia visai neišnyko, tačiau jų liko labai mažai. 1422 metais Melno sutartis tapo ilgo taikaus laikotarpio pradžia, nusiauptas kraštas vėl imtas apgyvendinti. Apgyvendinimo sąlygos abipus sienos nebuvo vienodos. Vokiečių ordino valdose arčiausiai prie nusiauktos Nadruvos, Kalbos ir Lamačios, prie Kuršių marių, gyveno prūsai. Didįjį prūsų sukilimą 1260-1274 vokiečių ordinas numalšino genocidiniais metodais – Jo valdžiai tvirtinantis pilių tinklas buvo pastatytas nesiskaitant su prievulių atlikimo galimybėmis. Todėl ištuštėjęs kraštas atsigavo lėtai, arčiau sienos esančios rytys, 14 amžiuje labai kentėjo nuo lietuvių puolimų. Viso to rezultatas per taikius 15 amžiaus dešimtmečius iš prūsų žemių nedaug kolonistų galėjo ateiti į Skalvą ir Nadruvą. Tuo tarpu intensyvi lietuvių kolonizacija prie Nemuno žemupio ir šiaurės Uduvoje, Užnemunėje, nesustojo. Perėję sieną lietuvių kolonistai įsikūrė Lamačioje, Skalvoje ir Nadruvoje. Vokiečių ordino nuo 1525 metų Prūsijos hercogijos administracija šiuo įsikūrimu buvo suinteresuota. Vokiečių pareigūnai naujus lietuvių kaimus paėmė savo kontrolin ir apdėjo prievolėmis. 16 amžiaus pradžioje Lamačias kalva ir didelė Nadruvaus dalis tapo lietuviškomis. Negausų skalvė ir prūsų kolonistai jau sudarė tik mažumą gyventojų. 16 amžiaus vidurio rašytiniai šaltiniai dar minis skalvių kaimus, bet netrukus jie buvo lietuvių asimiliuoti. Taip senuose Baltų žemėse susidarė naujas lietuvių tautos arealas, esantis Vokiečių ordinu, o vėliau Prūsijos hercogijos valdžioje. Istoriškai šis regionas gavo mažosios Lietuvos vardą, tuo suponuojant didžiausios Lietuvos pavadinimą Lietuvos valstybėje esančiai lietuvių gyvenamai teritorijai. Etniškai mažoji Lietuva nebuvo vienalytė. Žemės prie kuršių marių aplink Klaipėdą ir Šilutę kolonizavo žemaičiai. Nedidelėme plautė į pietus nuo Vištyčio ežerų įsikūrė per pietinę užnemunę Simna Veisiejus, jį pasiekė pietų aukštaičiai, dzūkai iš trakų vaivadijus. Didžiausioje teritorijoje, įskaitant ir dešinę Nemuno žemupio pakrantę, apsigyveno vakarų aukštaičių tarme šnekantys žmonės, kolonizaciją pradėję iš Kauno apylinkių ir žemaičių seniūnijai priklausančių Nemuno žemupio valščių. Prie Klaipėdos ir Kuršių nerijoje apsigyveno iš Kuršo atėję Latvijai. 15 amžiuje Latgaliai baigė Livonijoje asimiliuoti kitas baltų gentis. Tačiau nerijoje atsirado ir lietuviškų kaimų. Valstybės sienas skyrė valdinystę ir prievulės, tačiau nenutraukė mažosios Lietuvos gyventojų bendravimo su jų tėviškimis. Abiejose sienos pusėse žmonės lankė turgus ir bažnyčias. Į mažąją Lietuvą Lietuvė atėjo jau kaip tautinės struktūros etnosas. Todėl skalvių, lamatėnų ir kuršių asimiliacija lėmė ne tik jų mažas skaičius, bet ir aukštesnis lietuvių etninės sąmonės lygis – Asimiliacija vyko lengvai, kadangi susidūrė giminingi etnosai. Prūsijos hercogai tapo lietuvių tautos dalies valdovais. Tačiau ši dalis neįgavo įprastinės tautinės struktūros. Mažoje Lietuvoje apsigyveno tik lietuvių valstiečiai, esant nors ir negausiems vokiečių riteriams, vėliau bajūrams, miestiečiams ir dvasininkams, lietuviai čia atsidūrė nepalankiuose etninėse sąlygose, juo labiau, kad ryšiai su didžiaja Lietuva buvo vien būtiniai. Lietuvos politikus domino mažosios Lietuvos teritorija, bet ne jos gyventojų etniniai sudėtis. Visą tai lėmė atskirą istorinę mažosios Lietuvos raidą. C. Raštijos įsisavinimas. Lietuvos krikštas lėmė staigų rašto kultūros įdėgymą beraštėje Lietuvos visuomenėje. Raštą atnešė katalikų bažnyčia, bet nemažiau jo prireikė staigiai pašalinusiai tarptautinė izolacija valstybei. Jau per pirmą Vytauto didžiojo valdymo dešimtmetį susikūrė raštinių tinklo pradmenys. Rašto produkcija koncentravosi trimis pagrindinėmis linkmėmis – valdovų susirašinėjant su užsieniu, įdėgiant teisinį aktą ir labiausiai su juo susijusius nurodymus, tai skatino atsirandantis stambiau į žemėvaldą, bažnyčiai atsigabenus elementarę liturginę literatūrą. Šiandien įspūdingiausiai atrodo tarptautinis Vytauto didžiojo kanceliarijos palikimas išsaugotas kitų šalių archyvose. Tačiau tai buvo tam tikra laiko konjunktūra, gerokai smukusi valdant užsienio politikos atžvilgių pasiviems vytautų įpėdinėms. Bažnyčios naudojama literatūra, beveik nefunkcionuojanti už jos konfesinės veiklaus ribų, reikalavo aukštų profesinių įgūdžių ir buvo sunkiausiai gyvendinama raštijos dalis. Objektyvios galimybės jai nurašinėti atsirado tik antroje 15 amžiaus pusėje – Todėl šioje srityje verstasi labai negausių gatavaus produkcijos importų. Būtinoji religinė literatūra mišiulai, gradualai, antifonarai, vetikai, hagiografija, pamokslų rinkiniai buvo parūpinta jau 14 amžiaus pabaigoje. 15 amžiaus pradžioje ją papildė karo grobis iš Prūsijos bažnyčių. Paskutinėme 15 amžiaus ketvirtyje Lietuva pasiekė šios rūšies spaudiniai – inkunabulai – Ir tai gerokai palengvino jūs įsigijimo problemą. 1499 metais Dancige išėjo Lietuvoje parengta Martino agenda, kunigo parankinė knyga. Ir tai rodo, kad jau pati Lietuva įsijungė į literatūros dauginimo procesą. Didžiausią poveikį visuomenės gyvenimui turėjo teisiniai aktai ir administracinės veiklos raštai. Originalių Vytauto didžiojo laikų aktų išliko nedaug, tačiau kur kas didesnis jų vėlesnių nuorašų skaičius skirtas net ir smulkiųjų bajorų reikalams, rodo palyginus platų jų įdėgymą jau 14-15 amžių sandūroje. Išliko net vienas kitas kirgailos aktas, bei iš pat pradžių suvokta būtinybė juos saugoti ir kaupti. Kur kas vėlesnių amžių bajorų asmeninių archyvų aprašai, prasidedantys 15 amžiaus pozicijomis, paliudė, kad šis darbas kaip tik tuo metu buvo pradėtas. Jau šiuo metu aktas tapo neatsiejama bajorų ir miestiečių gyvenimo detalė. Aktui tapus pagrindinė įrodymų priemonė, iškilo atsiskaitimo ir inventorizavimo poreikis. Negausus ir fragmentiški 16 amžiaus pradžiaus inventoriai netrukdo išplisti ir tapti išsameis. Raštas palyginus greitai ir plačiai ėmė funkcionuoti sparčiai besiklaustančioje luominėje Lietuvos visuomenėje. Turtiniai santykiai – tapdami svarbiausių rašto produkcijos stimulų, lėmė grinai praktinį Lietuvos raštijos pobūdį, minimaliai reiškiantis kūrybiniai sferai. 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje raštinė suvaidino svarbesnį vaidmenį už bažnyčią ir mokyklą. Ji daugiausia pasidarbavo išmokstant Lietuvai naudotis raštu, taip pat parengė Lietuvos visuomenę rašto kūrybai, nors pat ir negalėjo šios kūrybos puoselėti. Šio laikotarpio Lietuvos kultūrą galima vadinti raštinių kultūrą. Lietuva tapo svarbių Vokietijos ir Lenkijos popieriaus dirbtuvių produkcijos importuotojų. Raštinių kultūros pradininkė tapo didžiojo kunigaikščio kanceliarija. Vytautas Didysis ją sukūrė plikstančią Lenkijos karaliaus ir vokiečių ordino didžiojo magistro kanceliarijoms. Buvo parinkti vietiniai gudų rašovai ir atsikviesti žmonės iš Lenkijos bei Prūsijos. Jei kitose vidurio Europos šalyse valdovų raštinės išaugino dvasininkai – Tai Lietuvoje ši įstaiga kūrėsi vėlyvaisiais viduramžiais, kurie pasižymėjo raštingais bajorais bei miestiečiais ir iš karto įgavo pasaulietinį pobūdį. Gausus nors ir margas kanceliarijos personalas atsitiktiniai pagoniškosios Lietuvos lotiniškosios ir rusiškosios raštijos dualizmą pavertė būdingą dualistinę rašto kultūros sistemą. Vidaus reikalams dažniausiai tarnavo gudiškui – užsienio lotyniškojų ir vokiškojų produkciją. Galėta priimti ir išversti taip pat čekiškus bei totoriškus laiškus, tą pačią dieną padaryti reikalingus nuorašus ir lydraščius. Paskirų administratorių raštininkai tokių galimybių žinoma neturėjo, tačiau gana pajėgius Vilniaus vyskupų ir kapitulos, Vilniaus bei Kauno miestų magistratų raštiniais veikė jau nuo 15 amžiaus pradžius. Rašto sistemų dualizmu Lietuva skyrėsi tiek nuo kitų vidurio Europos šalių, tiek nuo Rusijos, puoselėjusių vieną kurią sistemą. Iš pradžių mechaninė sistemų samplaika, būdinga skirtingų civilizacijų sandūros šalims, 15 amžiaus pabaigoje virto aiškiai išreikšta ir originale rašto kultūros sintezė. Lotiniško alfabeto raštyje, perimusi Prūsijos ir Lenkijos reguliaraus gotikinio kursyvo atmainas – 15 amžiaus antroje pusėje išplėtojo gana plačią gotikinės grafikos skalę nuo greitraščių iki kaligrafijos. Susikūrė gana vieninga, nors artima lenkiškai, lietuviškosios gotikinės grafikos mokykla. Kirilika jos nepaveikė. Užtat kirilinė Lietuvos grafika patyrė didžiulę gotikos įtaką. Didžiosios Lietuvos kunigaištijos raštinėse 15 amžiaus pabaigoje jau ryškiai pasireiškė savitas kirilinio rašto stilius. Jis rėmėsi slaviškojų pusiau nuostatų, tačiau raidžių struktūra buvo perdėm gotikiniai, raidės buvo sudėliojamos iš atskirų brūkšnelių elementų. Tokia raidžių konstrukcija teikė savotišką, būdinga vien Lietuvos valstybės raštinių kirilikai formą ir leido greitai derinti su dailyraščiu, kaip ir lotiniškame alfabete, greičiau dėliojant elementus artėta prie greitraščių, tiksliau prie kaligrafijus. Tiek lotyniškoji, tiek kirilinė Lietuvos grafika savo struktūra būdama gotikinė, nuo 15 amžiaus pabaigos pajėgė reaguoti į Europos rašto grafikos naujoves. 15-16 amžių sandūroje jau atsirado renesansinės grafikos bruožų. Rašto kalbų atžvilgių Lietuvos raštyje iš karto plėtojosi originaliai. Vidaus reikalams daugiausia naudota gudų kalba – Staigiai steigiant ir plečiant raštinės, buvo pritraukti ar išmokyti ir gudiškai rašantys žmonės. Tai buvo lengviau padaryti, negu gauti lotynų kalbą mokančius rašovus, nes 15 amžiuje mokyklų dar buvo labai mažai. Didžiojo kunigaikščio kanceliarijoje susiklausti lotiniškųjų ir gudiškųjų raštininkų vadovavusių rašovų grupėms bei sekretorių rengusių svarbesnius raštus surėdai. Lotiniškai rašovai išlaikyti kainavo 4-5 kartus brangiau už gudiškai nuo 15 amžiaus vidurių atsirado raštininkų lietuvių. Lotiniškąją ir gudiškąją darbo sritį lėmė netautybę ir tikybą, bet įsimokslinimas. Būta gudiškai rašančių lietuvių Jonas Kušleika ir lotiniškai rašančių gudų Jonas Apiega. Prestižinė buvo lotynų kalba. Turimus gudiškus raštus praturtėję žmonės keitė į lotiniškus. Didžiųjų kunigaikščių anspaudai turėjo lotiniškas legendas. XIV-XV amžių sandūroje daugelio stambiųjų bajorų, ponų ant spaudų įrašai buvo rusiški, XV amžiaus antroje pusėje čia vyravo lotynų kalba. Lotyniškas ant spaudų legendas naudojo dauguma pirmųjų Magdeburgijų be abejo ir katalikų bažnyčia. Nuo 15 amžiaus pabaigos pinigams įgavus europietišką pavidalą, juose liko vien tik lotyniški įrašai, tačiau vyraudama Kokybiškai lotynų kalba turėjo pripažinti aiškę kiekybinę gudų kalbos persvarą. Eiliniai bajoriniai skirta dalykinė raštyje buvo beveik ištisai gudiška. Neką mažiau gudų kalba vyravo ir valstybės organų raštvedyboje. Kauno mieste nemažas vaidmuo priklausė vokiečių kalbai. Dar 16 amžiaus pirmoje pusėje Kauno Magdeburgijos raštvedyboje vokiški įrašai sudarė nemažą dalį. Vokiečių kalbą vartojo ir kitose vidurio Europos šalyse, kur miestuose būta vokiečių. Tačiau užsienio korespondencijoje šiuo atžvilgiu Lietuvos valstybė pirmaisiais 4-15 amžiaus dešimtmečiais įsiskyrė. Su vokiečių ir Livonijos ordinais, o kažkuria dalimi ir su Vokietijos imperatoriumi, susirašinėta beveik vien vokiškai. Tai nemažino lotynų kalbos prestižų ir tarptautinėje raštvedyboje, bet kartu tai valė joje kelią šnekamai kalbai, kaip gudų kalbos atveju – vidaus reikaluose. Sunykus aktyviai Lietuvos užsienio politikai, vokiečių kalba prarado savo pozicijas diplomatijoje, tuo tarpu gudų kalbų užnekamasis vaidmuo augo. Tuo Lietuva prilygo toliausiai čia pažengusiai Čekijai, kur savųjų kalba jau užėmė svarbę vietą greta lotynų kalbos. Tačiau visą tai siejusi ne su pačiais lietuviais, o su gudiškaja Lietuvos valstybės valdinių dalimi. Lietuviams reikėjo mokytis gudų kalbos, kaip lenkams ar vengrams lotynų – Tačiau tai nebuvo mokslo kalba. Vis dėlto klystume, matydami vien tokį gudų kalbos vaidmenį lietuvių kultūros istorijoje. Pasaulietinę gudų raštyje labiausiai išplėtojo Lietuvos valstybės institucijos ir visa tai vyko įsisavinant europietiškąją teisinę ir socialinę terminiją bei frazeologiją. Didžiausias tarpininkas čia buvo Lenkų kalba, bet joje šis fondas buvo nekas kita kaip germanizmai, lotinizmai ar lenkiškos jų kalkės – tarpusavio slavų kalbų artumas leido šį fondą nesunkiai perkelti į gudų kalbą ir raštyje. Pateko į jas ir lituanizmų. Pritaikant europietiniam lygmeniui gudų kalbą, lietuviai atliko nemažesnį vaidmenį už pačius gudus. Gudų kalba tapo vien didžiausios Lietuvos kunigaikštijos gyventojų mentalitetą išreiškiančią bendravimo priemonę. Sklandus pirmojo Lietuvos statuto išvertimas į lotynų kalbą – rodo, kad šiuo atžvilgiu gudų kalba neatsiliko nuo kitų vidurio Europos tautų kalbų. Aktų funkcionavimas vertė įvaldyti jų srautą tiek davėjus, tiek ir gavėjus. Suteikiamų aktų įrašymai, metrikos ir gaunamų aktų įrašymai, kartuliarai, atsirado jau 14-15 amžių sanduroje. Didžiulį vaidmenį suvaidino didžiojo kunigaikščio kanceliarijos ūkis, mokslė žinomas Lietuvaus metrikos pavadinimu. 15 amžiaus pirmoje pusėje dar buvo kaupiami pavieniai svarbesnių dokumentų nuorašai ar trumpai anotuojami išduodami dokumentai. 15 amžiaus pabaigoje raštininkai jau kaupė didžiausią dalį išleidžiamos produkcijos nuorašų, kuriuos perduodavo įrašyti į sąsiuvinius, knygas, juos vedantiems raštininkams. Lietuvos metrika tapo sutvarkyto archyvo su einamosios produkcijos ruošiamais papildymais. Savo apimtimi ir reguliarumu – Lietuvos metriką deramų lygių kreipė ir visą valstybės institucijų raštvedybą. Lietuvai neturint pakankamai mokyklų, raštingų žmonių šalyje buvo nedaug, vis dėlto net nedidelis jų nuošimtis 16 amžiaus pradžioje jau lėmė visuomenės gyvenimą, o to dar nebuvo 14 amžiaus pabaigoje. Savo raštinių kultūra Lietuva nuo 15 amžiaus pabaigos bent jau žemiausių lygmenių priklausė Europos kultūrai. D pirmosios mokyklos Lietuvoje. Primant krikštą, Lietuvos valstybė jau pajėgė šalyje iš karto sukurti vyskupijų ir parapijų organizaciją ir tuo perkelti iš Lenkijos funkcionuojančias katalikų bažnyčios institucijas. Tiesa, ūkinės galimybės iš pradžių nedidelė bažnytinė žemėje valda negalėjo staigiai išplėtoti stipriau šių institucijų struktūros. Todėl ir atsiradusios bažnyčių bei vienuolynų mokyklos buvo negausios ir menkus. Vis dėlto pirmieji bažnyčių fundatoriai, visų pirma didysis kunigaikštis, suvokė, kad Lietuvoje reikia įdėkti daugia pakopį mokymą. Jau 1397 metais minima Vilniaus katedros mokykla. Vytautas didysis 1409 metais suteikė fundaciją Trakų parapijos mokyklai – 1426 metais užsimenama apie Vilniaus pranciškonų vienuolyno mokyklą. 16 amžiaus pirmo trečdalio pabaigoje mokyklų skaičius Vilniaus vyskupijoje išaugo iki pusantro šimtų, tačiau didelė jų dalis buvo mažos ir menkus. Žemaičių vyskupijoje 16 amžiaus pirmą trečdalį buvo vos kelios mokyklos. 1469 metais minima mokykla vyskupo rezidencijoje Varniuose tačiau dar ir 16 amžiaus antroje pusėje ji netitiko katedros mokyklai keliamų reikalavimų. Vis dėlto pirmieji 16 amžiaus dešimtmečiai jau išryškino tam tikrą pradinio mokslo raidaus Lietuvoje poslinkį. Mokyklos atsirado net anksčiau buvusiuose tokiuose ir neseniai rekolonizuotose Livonijos pasienio vietose Joniškyje, Dusetose, esančiuose prie prekybos kelių ir tai liudijo gimstančią miestelėnų terpę suinteresuotą mokslu. Juo labiau tai domino miestiečius, todėl jau 15 amžiaus antroje pusėje pažangos varikliu, kaip ir visoje Europoje, tapo miestų mokyklos. Kaune mokykla veikė jau 15 amžiaus 70 metį. 16 amžiuje šiame mieste atsirado kelios mokyklos. Vilniuje miesto parapinė mokykla prie Šventojo Jono bažnyčios įsisteigė tik 1513 metais. Tuo beje buvo pažeista katedros mokyklos monopolio privilegija – o tuo kaip tik buvo suinteresuotas magistratas. 1527 metais didysis kunigaikštis patvirtino Vilniaus magistrato ir Šventojo Jono bažnyčios klebonų sutartį, numatančią parapijos mokyklos vedėjų parinkimą pakaitomis, bet kartu pabrėžiančią pastarojo subordinaciją klebonui. 1527 metų Vilniaus sutarties nei iš tolo negalima lyginti su mokyklų perėmimu miestų žinion renesansinėje Italijoje. Tačiau tam tikras miestiečių pozicijų įsikovojimas vis dėlto žymėjo naują Lietuvos mokyklų raidos etapą. Miesto parapinė mokykla skelbė konkurenciją katedrų mokyklų mokymo sistemai. Mokymas įvairėjo ir aktualėjų. Vilniaus magistratas įsirūpino teisę praplėsti savo parapijos mokyklą ir įvykdė tai 1526 metais, imta dėstyti vokiečių kalbą, mokyta surašyti dokumentus. Bendra visai Europoje vėlyvųjų viduramžių mokyklų skiriamą dėmesį aktų redagavimui patvirtina ir išlikusios Lietuvoje 16 amžiuje parašytos formuliarų knygos. Konkurencija – vertė pasitemti Vilniaus katedros mokyklą, bet visą tai vyko dar pasiliekant didžiulėms neįsisavintų dalykų spragoms. Perkeliama į Lietuvą Europos mokymo sistema rėmėsi vadinamai septyniais laisvaisiais menais – gramatika, retorika, dialektika, aritmetika, geometrija, astronomija, muzika. 16 amžiaus pradžioje Vilniaus katedros mokykla galėjo savo mokinius išmokyti tik triviumom, pirmųjų trijų menų. Kvadriviumo disciplinų likusių keturių menų elementai irgi buvo šiek tiek įsisavinami, bet tai jau nesudarė sistemus. Praktinis liturginio gėdojimo įsisavinimas vertė išmokti giesmynų, gradualų, antifonarų, natas. Pažanga šioje srityje rūdėja kantoriaus prelatūros Vilniaus kapituloje įsteigimas. Velykų dienai apskaičiuoti reikėjo žinoti saulės ir mėnulių ratus. Juos mini 15 amžiaus saktai. 15 amžiaus pabaigos rankraščiuose jau pasitaiko arabiškų skaičių. Mokymas Lietuvos mokyklose suaktualėjo dar nepasiekus visų septynių laisvųjų menų pilnatvės, tačiau net ir tokiu lygiu šis reiškinys vis dėlto vyko. Mokytojų lotynų kalba, ir jos nežinojimas buvo pirmoji kliūtis įdėgiant europinį mokymą Lietuvoje. Trūko mokomosios literatūros, iš pradžių Lietuva jos nežinojo ir neturėjo. Čia labai pagelbėjo spaudiniai pasiekė Lietuvą ne vėliau kaip paskutinio 15 amžiaus ketvirčio pradžioje. Šiandien išaiškinti 15 amžiaus paskutinį trečdalį 16 amžiaus pirmą pusę Lietuvoje buvę inkunabulai ir paleotipai – dažnai neturėjo Europos mokykloms pritaikytų mokymo tekstų. Tačiau savo tematiką jie buvo artimi šiems tekstams ir bent jau parodo, su kuo Lietuvos skaitytojas pirmiausia susipažino. Be negausiausios buvo homilijus, pamokslai, autoriai Bernardinas Debustis, Iluminatas Novarietis, Samuelis Kasinietis, Robertas Karačiolis, Vilhelmas Paryžietis, Jonas Heroltas, Jonas de Verdena, Mikalojus Bloniškis, Petras de Paludė, Antanas Bitontietis. Būdingas gana platus jų spektras – Tai įvairių Europos šalių – Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos autoriai, knygos spausintos įvairiuose miestuose. Atskirai pažymėti nemokomieji Jono Herolto pamokslai ir vadinamieji pavyzdžiai – populiarus aukštųjų ir vėlyvųjų viduramžių pamokslavimo žanras – Pamokslai buvo praktiniai retorikos disciplinos pritaikymus rytis. Europoje nuo 13 amžiaus labai paplitęs Jokūbo de Voraginė pavyzdžių rinkinys Šventųjų aukso legenda arba Lombardiško istorija pateko į Lietuvą ne tik inkunabulais. Jau Vytauto didžiojo laikais būta jo rankraščių, o Navitautienė įsigijo šventosios daratos gyvenimo aprašymą – Tarp liturgijos ir teologinės praktikos knygų aptinkame sakramentų traktatus, katekizmų, ministrantūrą, himnų ir psalmių komentarus, naudojimus Europos šalių mokyklose ar liudijančius apie šių žinių poreikį. Henriko Herpfiečio dešimties dievo įsakymų išdėstymas, Henriko Heseniečio kunigystės pagrindai, Jono Delapide mišių laikymo vadovas, sakramentų aiškinimai, himnų komentavimas, šventojo Augustino psalmių komentarai. Grožiniai ir pasiskaitimo literatūrai atstovauja mokyklose skaitomas Ovidijus, liūdėsio eilės su Baltramėjaus Merulos komentarais. Teokritas bukolikų lotiniškas Martino Filetiko vertimas, viena žymiausių 15 amžiaus bendrosios istorijos Hartmano Šedelio kronikum. Čia ypač pažymėtinas Marciono kapelos veikalas apie filologijos ir Merkurijaus vestuves, išteistantis septynių laisvųjų menų mokymo programą. Ši negausi literatūra vis dėlto leidžia teikti, kad 15-16 amžių sandūroje Lietuvos mokyklose funkcionavo bent jau mokymui reikalingų tekstų minimumas ir tai padarė čion patekęs spaudiniai.